Esker intzaketa eta sarri arte ondoko minutetan ugalketa artifiziala aipatuko dugu edo PMA, Procreazio Medikalma Asiste, egaiten dena frantsesez, aste arte untan, buskatuko baita frantziako lege biltzarean, bioetikaren lege proiektuaren barnean sartzen da hori, anitzek kaspaldi goitatzen zutena, eta beraz, zemen digoiti, ez da bakirik bikote heteroseksualen dako izanen, baizik eta emazte guzien dako ugalketa sistema hori baliatzen alko dute, e, frantzian etzen posible, baina beste herri batzuetan bai, Espainia, Belgika edo Inglaterra adibidez, eta lekukotasun bat zango dugu gaur, Sibi zurekin egunon? Egunon. Belenik, eh, eske handi bat, eta menturaz, eh, olako lekukutasunak ez dira eh, erritxak emaitera, beraz, zuk ugalketa artifiziala baliatu zinuan, orain dela urte batzu, zendako egin zinuan, zendako erabaki hori? Be, gindut hori duela ama bi urte orain, be, zerrentako, be, banituen ogoita emezortzi urte, eta nintzen aurri gabe, eta ez nuen ikusten ere bizia aurri gabe, eta ez nuen mutil lagunik a, denbora hortan, beraz, be, joan nintzen ikustera adoptatzera edo zerbait, eta be, ikusi nuen egiten alzela hori eh, egualdean, beraz, be, ahemanetan sartu niz, eh, hango klinika batekin. Ez da, behar bada erabakien simplea, azteko kanpotik hola, zuretako mm, zaila izan da erabaki horren hartzeko edo argizin nuen? Niretzat argi zen nahi nuela hor bat, beraz eh, atxeman behar nuen atera bide bat, ukaiteko hor bat, eta beha dut nire inguruekin, lagunekin, preseski, familian ez oino, goitatzen nuen pixkat, eta be, egin ditut eh, be, desmartxak, eta bizikiuntza be, segitua izan naiz be, lagunen partez, Uh, zinez uh, denak erraten uh, zidaten egin behar nuela. Beraz, uh, email bat egin dut uh, eh, eh, egualdeko klinikari, dosier bat montatzeko, eta hor, behango uh, medikoak deitu nau. Jakinez papera frantzesak zenituela eta horrek etzuen problemarik amaiten? Ez, eta dena egina zen itzulpena bazen. Ez zen espainolez, haien do, ere frantzesez egina zen eta wala, beraz laguntzen gaituzte ere desmartxan. Gero bidea, behin erabaki hartua, bidea zaira da, komplikatua da, galketa artifiziala egitea? Ba, ez da egisa, ba, ez da egisa, zenta behar dira be, eta batzuk, jadio batzuk eta hori dena, beraz, be ba, ez da egisa izan hemen egitea, baina egia ba, nire lehen ginekologoak zuen nahi, eh, ez zela egiten eta hori dena, eta atseman dut eh, ginekologo batek egiten zuena, beraz, eh, berari esker, eh, egin ditut hemen azterketak. Eh. Hemen, lapurdin, Iper Euskal Bai, bai honan, bai, egin dut. Eta be, gero berak errandit, be, orain prestira eta be, zuazi donostirat. Bidea zaila gaiten dudalarik, atal ezberdinak badira, adibidez, psikologikoki e, zaila da? Uste nuen zaila izanen zela, bainan pentsatzen dut, be, voilà, nire gorputza eta nire burua be, argi zen haientako elgarrekin, beraz eh, zinez e, egina da izan da aski egeski. Eta biziki untsa lagunduan nintzen, banituen lagunak eh, tip-top. Ez dut ukan eh, alta erabakiak hartzeko zailadan eretzat, me hor egina da be, lehen kolpez ukan dutkoa. Martxatu da lehen kolpean. Zailtasuna fisikoki, da tratamendu bat behar da, pentsatzen dut? Bai, Bai, bat dira pikurak eta hori dena, baina nola egin du taldi bat eh, ez hain beste. Zenta, gaiten zu lehenu da, ez da beti lehenu kaldean martxatzen? Ah, ez, bat ere normalki ez, erraten dute beti behar da bederen bi edo hiru eta behan santzaukan eh, dut. <laughs> Edo gantzin ez presinela. <laughs> Horita. zailtasunak, uh, Sibi, zailtasunak ekonomikoki presio bat badu, pentsatzen dut, gainera horren mm, ba, lege berriarekin urririk izanen da Frantzian, baina ara, Espainian, Belgikan, Suizan egitea bat da? Bai, eh, badira, be, guretzat badira fresak ere idioteko arat, eta hori dena, eta be, nola ez da eh, legala guretzat, be, badira medikamentuak eta hori dena, be, pagatu behar genuen. Eta hor, be, lege horrekin, be, dena pagatua izanen da, beraz, egisago eh, izanen da emaztentako. Zailtasunak administratiboki, zure aurra sortzean edo zuretako, ez. Gero eh, zaindua izan naiz horte eh, astapenean, kafek galdetzen zuten sortzea giria, wala, eh, erakusteko e, zela aitarik, eta joan behar nintzen ez dakit, ez hilabetero, me bizpairu urtean erakusteko be, zela ba, aitariko. Eta hor ez da problematikoa, hor bat sortzea aitarik gabe, ez da problematikoa Ipar Euskal Herrian? Bez, eta wala, erriko etxean, be, joaten zira, erraitea, be, baduzula bakarrik, ukanen duzula hor bat bakarrik eta izenpetzen duzu. Lehen egan duzu, uh, ara, ginekologo batekin ere ari izan zirela, badira batzuk eh, ez dutenak egiten al uh, ugaltze uh, artifiziala ebe, Espainian edo Belgikan bekario delako, orduan egin bat dute klandestinoki, Zakit ezagutzen duzu nolako jenderik eta, eta bon, ahiskutsua izaten alda? Bai, eh, bai, ezagutzen ditut, wala, eh, baditut lagunak etorri diran ere gana geroztik eh, be, diakiteko nola egina nuen eta hori, eta bat zat, be, nola egin dute bizpairu aldiz edo gehiago, be, kreditu bat egin dute. Hmm. Beraz, bai, zaila izan da. Anitza aipatzen da, anitza aipatzen da ez, sektore batek aipatzen du, aurrak aita eta ama behar duela, e, bortxaz, zer duzu egiteko hori? Ez behar du norbait maite duena, Beraz, eh, nik eh, argita garbi zen niretzat nahi nuela hor bat, ukanen zuen amodioa bere familian, nire familikoak ere hartu dute hori bizigarri untsa, beraz, eh, badu amodioa, badu behar duena, Gero ejaten dugu, wala, aujak eh, behar duela gizon baten uh, itxura, be, badu. Eh? Itxuraren beharra. Itxuraren beharra. Badu, uh, baditut lagunak, badu, badu nire aita, badu bere gesaita, beraz badu, beraz... Uh, Pentsatzen du nire semeak ongi bizitzen duela bere bizia, argita garbi da zat, astapenetik eranan diot. Justuki hori Nola esplikatzen da horrein agan duzu amabi urte egin duzula, amabi urte izan ditu edo ditu horrein, nola, nola esplikatzen da hori? Eh? Ebe, amak nahizuela hor bat, e, ikusten beribizia bizia bakarrik, eh, eta be, joan da medikoa ikustera, bere eh, aholtzekin, <laughs> eta han, be, gizon batek eman zuen bere azia. Eta... Jakin gabe norden gizona? Jakin gabe norden gizona. Eta adibidez, bada beldura gumatez aurrak jakin nahi izatean norden bereita, bo ezin da, kasu honetan? Bai, ba, niri galdetu dit, eh, ha, me jantiot ez zela posible, eh, eta be onartu du badaki eh, hola dela momentukotz be onartu du. Ikusiko dugu, bejantago, baditu bakarrik bi urte, me bon aste arte untan beraz Frantziako lege biltzarean eh, erabakiko da lege hori, biotika legea, plantan ezagiko da seguraski udan, eta jadanik eh, lehen aurrak sortzen alko dira 2008 bot bukaeran behar bada. Zer diozu legeaz? Eh, ba, bikain, e, ba, erresago izango da emazten tako, ba, emazte bakarren eta bestiagaren ere, egite hor bat, erresagutio, eta be, stresa gutio ere, ezen eta joatea arat, kandestinoki, eta eh, ez da ikas, beraz, errestasuna eh, ikarriko du. Eh. Duela amak urte lege, lege hori etzen, beraz, ilegalitatean zen, uh, uste duzu hori uh, freno bat ekartzen duela, badirela emazte batzuk ez dutena egiten edo uh, nahi dugularik bide batetik edo bestetik egiten dugu. Uh, dependitzen du uh, zure nortasuna, hori, uh, wala, Nik uh, zinez, eh, nik ez nuen pentsatzen, eh, uh, duela augeita amak urte janen zinuen, be beginen duzu hor bat bakarrik, janen nuen, bez, bat ere, baina uh, nahi nuen, adina hor nuen, eta be, behar nuen hor bat. Ez nuen ikusten ere bizia hori gabe. Sibi, batzuk diote ez dela agas kompletoa eh, lege hori, transexualak ez direla kondutan hartu, lesbianen e, arau bozituen aldaketa ez dela kondutan hartu, bon, badira hitz teknikoen eta bon, seguraski beharko da ala ere kompletatu lege hori, baina zuretako aintzina pausu bada, jadanik den bezala. Bai, jadanik den bezala, pentsatzen dut gero e, zehatzago izan behar dela edo zerbait, me pentsatzen dut jadanik urratx handi bat dela guretzat hor Frantzian ez joatea urjuna egiteko aur bat. Ebesibi, minesker, ez da beti ere solako lekukotasun bat emaitea, baina onartu duzu, minesker, gurekin izaneko izuntan, eta ondoko egun arte. Minesker zuri, adio!